Մեր անվտանգության երաշխավորը եղել մնում են ու կմնան մեր զինված ուժերը։ Բանակն է եթերում։ Եթերում բանակ հաղորդաշարն է։ Խոսափողի մոտ է Հրայր Փաշայանը։ Այսօրվա ծրագրում առաջարկում ենք ունկնդրել Արցախի շուրջ ստեղծված իրադրությունն անցնող շաբաթվա ընթացքում։ Ռուսական խաղապահ զորախումբը շարունակում է առաքելության կատարումը Արցախում։ 2020 թվականի աշնանային պատերազմի ամնացորդ նվիրյալը Գևորգ Կիրակոսյան։ Արցախյան ազգային ազատագրական պայքարի շարժան տարեգրությունը, ակնայի ազատագրումը։ Նորատ Տեր Գրիգորյանցի տեղն ու դերը բանակաշինության եւ Արցախյան ազատագրական պայքարի գործընթացում։ Այս եւ այլ թեմաների մասին ավելի մանրամասն առաջիկա րոպեների ընթացքում։ Իրադրությունն Արցախում Անցնող շաբաթվա ընթացքում ադրբեջանական կողմը շարունակել է դեկտեմբերի 12-ի առավոտից մեկնարկած Արցախի շրջափակումը։ Բնապահպանական տարաբնույթ պատճառաբանությունների անվան ներքո Արցախը տոտալ շրջափակման ենթարկելու Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարության իրական մտադրությունները հերթական հանգրվանին հասան Լաչինի միջանցքում ըսկիչ անցագրային կետի տեղադրմամբ։ Կոպտորեն խախտելով 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ին Ռուսաստանի Դաշնության միջնորդությամբ ձեռք բերված երրակոմ պայմանավորվածությունները, որովի թիվս այլ դրույթների լաչինի միջանցքին տրվել է հատուկ կարգավիճակ, ադրբեջանական կողմը բացի Արցախի տարբեր հատվածները միմյանց հետ կապող ճանապարհահատվածներից փաստացիոս կողության տակ է վերցրել եւ փակել նաեւ ոչ լաչինի միջանցքը։ Արդյունքում ավելի քան 7 ամիս է ադրբեջանական կողմը փակե պահում Արցախը արտաքին աշխարհի հետ կապող միակ ճանապարհը։ Դրանովից խախտելով հազարավոր քաղաքացիների ազատ տեղաշարժի, բժշկական պատշաճ օգնության, սննելու եւ հումանիտար միուս բոլոր իրավունքները, աղետի առաջ կանգնեցնելով երկրամասում բնակվող շուրջ 120 հազար ազգաբնակչությանը։ Ավելին, ադրբեջանական կողմը օգտվելու ամենաթողության մտնոլորտից Հունիսի 15-ից հերթական սադրանքն օգտագործելով արգելել է նաև ռուս խաղապահների եւ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի օգնությամբ համանապակ քանակով հումանիտար նպատակներով իրականացվող տեղաշարժերն ու բեռնափոխադրումները։ Դրանով իսկ լիակատար պաշարման ենթարկելով Արցախն ու ողջ ազգաբնակչությունը։ Հարկ է նշել, որ նման հակամարտային իրավիճակներում միջազգային իրավունքը վաղուց վերածվել է առավելապես երկկողմ կամ երրակողմ կոնվենցիոնալ պայմանագրային իրավունքի։ Այսինքն կողմերյան միջական պայմանավորվածության շնորհիվ է հնարավոր իրագործել նաև Երրակոմ հայտարարության մեջ արձանագրված դրույթները։ Պետք է նշել նաև, որ պետությունների միջև ձեռք բերված պայմանավորվածությունները նույնպես կարող են իրագործվել որոշակի միջազգային իրավական համակարգի շրջանակներում։ Դա նշանակում է, որ միջազգային այն իրավական համակարգը, երբ ուժի գործադրման ազատությունն ընդունելի է դառնում տարածաշրջանային ու աշխարհակաղակական խաղացողների համար, որտիսին ներկայումս է ուժի գործադրման միջոցով պետությունները կարողանում են պարտադրել ինչ որ զիջումներ ու խնդրի լուծումներ։ Շարունակելով իրապակառուցողական քաղաքականությունը, ադրբեջանական կողմը շարունակաբար խախտում է նաև հրադադարի պահպանման ռեժիմը Արցախի տարբեր հատվածներում, որի մասին համապատասխան հաղորդագրություններ է տարածել Արցախի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը։ Հրադադարի պահպանման ռեժիմի խախտումներով ադրբեջանական կողմը նպատակաուղված ձևով խոչընդոտներ է ստեղծում նաև գյուղատնտեսական աշխատանքների իրականացնող քաղաքացիական ազգաբնակչության համար, որի մասին են վկայում նաև Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարության հրապարակած տեղեկագրերը։ Միևնույն ժամանակ ռուսական խաղապահ զորախումբը շարունակում է խնդիրների կատարումը Լեռնային Ղարաբաղի տարածքում։ 30 դիտակետերում ռուս խաղապահների կողմից իրականացվում է իրադրության շուրջօրյա դիտարկում եւ հրադադարի ռեժիմի պահպանման վերահսկողություն։ Մարտակերտի, Մարտունու եւ Շուշիի շրջաններում 3 երթուղիներով բարեկեցություն է իրականացվել։ Ռուսական խաղապահ զորախմբի ինժեներասակարավորական խմբերը շարունակում են օբյեկտների եւ տեղանքի ականաձերծումը։ Հայրենիքի ամնացորդ նվիրյալը Անոն հայրենիքի ամահացած նվիրյալների անունները սերունդների հիշողության մեջ վարպահելու եւ նրանց օրինակով ապագա հերենանց պաշտպաններ դաստիարակելու նպատակով Բանակ հաղորդաշարի թողարկումներում մենք բարբերաբար անդրադառնում ենք 2020 թվականի Արցախյան գոյապայքարում արտիրոսված տղաներին նրանց խրագործություններին, տեղի ունեցած հիշարժամարտական դրվագներին, զինվորականի ու մարդու կերպարին, որոնցից յուրաքանչյուրը մի ինքնատիպ, բայց միաժամանակ բազմաթիվ ընդհանրություններով նվիրական պատմություն է։ Նրանցից մեկն էլ պաշտպանության բանակի սպակ Գևորգ Կիրակոսյանն էր, ում մանկությունն անցել է Լոռու մարզում։ Հայրենի երկրամասի բնաշխարը մանկավարժ մոր եւ պետական ծառայող հոր ընտանիքում խիստ ու ավանդական բարքերն ու արժեքները իրենց ուրույն կնիկն էին դրոշմել Գևորգի հախորն ու միաժամանակ զուսպ հավասարակշիռ տեսակի ձևավորման վրա։ Շատ սպասված 11 տարի ընդմիջումով ծնվեց Գևորգը ամբողջ շրջաններ երևի ուրախ Գևորգից ծնվելու համար, քանի որ շատ էին կուսում որ անպայման տղա լինի մեր ընտանիքում։ Մեծ պայքարից հետո Գևորգը ծնվեց։ Արդեն Ռուսաստանում Հարավային Դաշնային համալսարանի իրավաբանական ֆակուլտետում ուսանելու տարիներին Գևորգը որոշում է թուրքերեն եւ ադրբեջաներեն սովորել։ Հակառակորդին չթերագնահատելն ու նրան լավ ճանաչելը Գևորգը կարևոր էր համարում, եթե ոչ առաջնային։ 17 տղաուների դասարանում որոշել էինք բանակը ավարտելուց հետո տղաները, որ կավարտեն, արդեն կգան, մեծ միջոցառում էին նախատեսել, մատաղային կանելու, վերջինը Գևորներ կար, բայց փաստորեն խոստումս չկարողացա կատարել, դասարանը չկարողացա առանց Գևորի հավաքել։ Ավարտական երեկոյի օրը Ռուսաստանի միանգամից մի քանի պետական կառույցներից աշխատանքի հրավեր է ստանում։ Հրաժարվում եմ բոլոր առաջարկներից։ Մի քանի օրից իբրև Ռուսաստանի քաղաքացի պետք է զորակոչվի ռուսական բանակ։ Ծնողներն էին այդ ուղին կանխորոշել իրենց որդու համար, չկասկածելով իսկ որ Գևորգն ալ խոհեր ու ծրագրեր ունի։ Գևորգը պատրում է բոլոր փաստաթղթերը եւ այդ օրը հայրու որդի տակացած զրույց են ունենում։ 1100 կիլոմետրով առավոտ շատ դուրս եկա, վերջը 12-13 ժամում եկա։ Մեզ մեր շենքի դռանը իջացրու ցալավերդուտա, թե էսա գալիս էր, բա ու գնաց 5 նա չկա 6 նա չկա 7 նա զանգում եմ անջատում է զանգում եմ անջատում է 7 նա չկա 8 նա չկա ինի վաղ եկա թե շնորհավոր եք վաղ գնում եմ բանա դա ո՞նց ես գնում ռիպիստան ջեբից անետ ինձ ցույց տու Դավիթը հասկանում է որ Գևորգին հետ պահելու իր ջանքերն ապարդյուն են Վերադառնալով Հայաստան ընդունում է Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական համալսարան, որտեղ 1 տարի սովորելուց հետո ստանում է լեյտենանտի զինվորական կոչում եւ 2019 թվականի օգոստոսին ծառայության նշանակվում Մատաղիսում, ստանձնելով քրակային աջակցության դասակի հրամանատարի պաշտոնը հետևակային փոխել էր, բայց ընդունվել էր հրետանային։ Ու որ հարցրեցի, ասեցի, ինչի էս փոխել, պատասխանն էր, որ ինքը ուզում է ծառայի ամենաբարդ տեղերում ու ամենաբարձ ձևով այդ ծառայության միջով անցնի, որը զգա իր աստղերի գինը։ Որ ընդունվեց Վազգեն Սարգսյան, կստացա, որ ամեն օր մոմ եմ վառելու, մինչև բանակից վերադառնա 802 օր։ Մոմ վառելուց հետո արդեն քիչ հավատքս կորցրել եմ, չգիտեմ, միգուցե գեղեցիկ մի օր վերականգնվի հավատքս, բայց այդքան հավատալուց, այդքան աղոթելուց, որ ցայնս չհասավ։ 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Գևորգ Հարձակուրդում էր։ Իր զինվորներից էր պատերազմի ահազանգը ստացել։ Տղաներն իրենց հրամանատարին հորդորել էին չհապաղել ու շտապ վերադառնալ դիրքեր, առաջնորդել իրենց։ Գնում եմ երեխեքից դեր կանգնեմ, ասել էր Գևորգն ու հրաժեշտ տվել հարազատներին։ Գևորգն ու իր մանկության ընկերները, որոնք կամավորական խմբեր կազմած ճանապարհի միացել էին նրան, երեկոյան հասնում են Մարտակերտ։ Այստեղ Գևորգը տեղեկանում է, որ մատաղիսի իր զորամասն ամբողջությամբ ռմբակոծվել էր ոչ մի դիրքի հետ կապ հաստատել չէր ստացվել։ Տեղի հրամանատարությունն առաջարկում էր մնալ Մարտակերտում, անելիք կար առաջնագծի յուրաքանչյուր հատվածում։ Իսկ Գևոր Խլավ գիտեր, որ ինչ է լինել, զինվորներն իրեն սпасելու էին։ Ինքը պետք է գտներ նրանց։ Երկար փնտրտուքից հետո հրամանատարը գտնում է իր զորքն ու տղաներին շատ արագ մարտական վիճակի բերում։ Իր ստորաբաժանման վերահսկողության տակ վերցնելով առաջնագծի թվով 8 մարտական դիրք։ Եվ արի մեռնեմ, լավանատարից կյանքից մեռնեմ։ Դարավեսով դեր գեներալն ա գևս։ Երբ որ արդեն գնացինք դիրք, յազինվորների ողքեվորությունը այդ ապրումները տենալով արդեն པարզ էր ինքը ինչ հրամանատար ա եղել, ով ա եղել յազինվորների համար։ Իր մարդ տեսակը այնքան դրական էր ու այնքան կամեցող էր բարիեր, որ հենց դրանով կարացել էր զինվորներին քաշեր դեպի իրան, ոնց որ իր երեխեքի պես։ Հոկտեմբերի 3-ին Գևորգին վստահված դիրքերը հայտնում են շրջափակման մեջ։ Փորձում է հրամանատարության հետ կապ հաստատել, բայց չի հաջողվում։ Այլ երկ չկար։ Իգնորին կազմակերպում է նահանջը։ Նրա գրագետ եւ ճշգրիտ հաշվարկների շնորհիվ հաջողում է 80 զինծառայողի կյանք փրկել։ Հոկտեմբերի 8-ի երեկոյան Գևորգ հատուկ առաջադրանք է ստանում գիտակցելով, որ այլևս կարող է չվերադառնալ, զանգում է հարազատներին։ Գևորգը այնքան էր տարված իր հրամանատարի կերպարով եւ այնքան անձնվիրաբար էր փորձում իր բարդքը տալ հայրենիքին, որ բարի գիշերի փոխարեն նա միշտ մեզ գրում էր ծառայում եմ Հայաստանի Հանրապետությանը։ Իսկ երբ հասնում էր դիրքեր, պարտադիր գրում էր բարևներ դարպասից։ Հոկտեմբերի 9-ին նկատելով դեպի իրեն ծողված արկը, Գևորգը մարմնով ծածկում է արդեն վիրավոր ծառայակցին։ Փրկելով նրա կյանքը ինքնամահանում կրակի ու բոցի վրա նա ոչ թե այդպես հետնագրող էր, այսպես վրայեկող էր կրակի ու բոցի վրա։ Ասած գիտեր արմի որ ինքնազիկը ասես վրին պահել ես, որ պետք է կրակես, ինքը հետ չէ փոխ, ինքը առաջ կգար։ Այդ ձևի տարի, ձևի մարդը, ձևի հայերն ասել։ Դրա բա հայրենիքը ամենը չի ստանգել ինքը իմանալով է գնացել։ Ինքը ուներ երկու տարբերակ՝ 50-50 կամ պետքա աստղերով կոչումով բարձր գար կամ պետքա հերոսացած գար։ Միջին չկար, բայց ինքը հասկանում էր, որ հերոսացած է գալու, քանի որ ինձ աստիճանների վրա գնալու ժամանակ ասեց. նամակ եմ թողել։ Ակնայի առումը 1988 թվականին Աղդամը կրկին դարձել էր հակահայկական գործունեության կենտրոն։ Իսկ Արցախյան պատերազմի սկսվելուց հետո Ադրբեջանի ռազմավարական հենակետ որտեղից մշտապես ռմբակոծվում էին մայրաքաղաք Ստեփանակերտն ու հարակից բնակավայրերը։ Դրությունը որ հասական էր եւ պահանջում էր շուտապույտ լուծում։ 1993 թվականի հուլիսի 4-ին ադրբեջանական բանակը խոշոր հարձակում սկսեց միաժամանակ ռազմաճակատի Ասկերանի, Ադրուտի եւ Մարտակերտի հատվածներում, որին օգնում էին օթուժը եւ զրահատեխնիկան։ Հակառակորդը բոլոր ուղություններում էլ յետ շպրտվեց դեպի Իլման դիրքերը։ Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի իսկ ուղղության տակ անցավ Աղդամի շրջանի Շելի գյուղի մոտակա ռազմավարական կարևոր բարձունքը, որտեղից մեշտապես հետակոզման էին ենթարկվում Ասկերանի շրջանի բնակավայրերը եւ Ստեփանակերտ քաղաքը։ Ստեփանակերտի անվտանգության ապահովման նպատակով Արցախի զինված ուժերի արչեւ խնդիր դրվեց վերացնել Աղդամի ռազմակայանը։ Հուլիսի 23-ին արյունահեղ մարտեր են ծավալվել Աղդամի տարբեր հատվածներում։ Նահանջի ճանապարհին հակառակորդը պայթեցրել է արդյունաբերական կարևոր օբյեկտներ եւ բնակելի շենքեր։ Առաջին եւ երկրորդ գումարտակները շարժվել են քաղաքի հարավային մասով։ Երրորդ գումարտակը հաղթանակի ու շարժանի մոտից դեպի կենտրոնական մզկիթի ուղությամբ։ Հարավարևելյան կողմից քաղաք է մտել կենտրոնական եւ Մարտունու պաշտպանական շրջանների ազատամարտիկները։ Հակառակորդը դիմադրել է հատկապես Բարդա թեքվող ճանապարհի շրջակայքում։ Պաշտպանության բանակի միուս ստորաբաժանումների համագործակցությամբ հաղթահարվել է հակառակորդի դիմադրությունը։ Հայ ազատամարտիկները մարտանցումով մտել են Այթեմազնի գյուղը որտեղ Հանաբադի վաշտը խփել է 1 տանկ։ 4-րդ եւ 5-րդ գումարտակներն առաջացել են Խդր Լուկի Յասլի գծով եւ այդ թեմազլի մոտ հանդիպել ասկերանի պաշտպանական շրջանի մյուս ստորաբաժանումներին։ Հարավից Մարտունու պաշտպանական շրջանի, հարավ արևմուտքից Ասկերանի պաշտպանական շրջանի, հյուսիս արևմուտքից պաշտպանության բանակի մյուս ստորաբաժանումների համաձայնեցված գործողություններն ավարտել են հաղթանակով։ Եվ 1993 թվականի հուլիսի 23-ին Աղդամ քաղաք հայկական կողմի վերահսկողության տակ է առնվել։ Աղդամի ռազմական գործողության նախապատրաստման եւ իրականացման գործում մեծ եղել Ասկերանի, Մարտունու եւ կենտրոնական պաշտպանական շրջանների ազնագազմի, կենտրոնական ենթակայության հրետանավորների 52 մմ-անոց առանձին հրետանային գումարտակի եւ 82 մմ-անոց առանձին ականետային գումարտակի, կենտրոնական պաշտպանական շրջանի ականետային 122 մմ-անոց մարտկոցի, Ասկերանի եւ Մարտունու պաշտպանական շրջանների հրետանավորների դերը։ Աղդամի ռազմական գործողության արդյունքում վերածվել է Ստեփանակերտի, Ասկերյանի եւ շրջակա գյուղերի վրա հերրահար հրանոթներից եւ հրետանային այլ միջոցներից հրետակոծությունների վտանգը։ Հակառակորդին հասցվել է ռազմական եւ բարեհոգեբանական հարված։ Ռազմական հենակետի վնասազերծումով կատվածահար է եղել Արցախի Հանրապետության արևելյան եւ հարավային սահմանների երկայնքով ադրբեջանական կենտրոնացված խմբավորումների գործողությունը եւ թիկունքային ապահովումը։ Այս խոշոր ռազմակայանի վերացումից հետո ադրբեջանական ղեկավարությունը ստիպված եղավ հանդես գալ հրադադարի առաջարկով։ Հուլիսի 25-ին հակամարտության ընթացքում առաջին անգամ ձեռք բերվեց երրորդյա զինադադարի պայմանավորվածություն։ Աղդամի ազատագրումը Շուշի ազատագրումից հետո արդարացիորեն համարվում է Արցախյան ազատամարտի կարևորագույն օպերացիաներից մեկը, եթե ոչ կարևորագույնը։ Բանն այն է, որ Շուշի ազատագրումից հետո Ստեփանակերտի ու Ասկերանի վրա գրադի հարվածները շարունակվում էին հենց Աղդամից։ Բացի այդ, Քաղաքը զորազմական կենտրոն էր, որում մեծ քանակությամբ զենք ու զինամթերք էր պահվում։ Շատերն են նշում, որ Աղդամի ազատագրումով հակառակորդի մեջ քվեշնականապես կոտրվեց։ Մուրադ Տեր Գրիգորյանց Հուլիսի 16-ը սովետական եւ Հայաստանի պաշտոնաթող գեներալ լեյտենանտ 1992-ից 1995 թվականներին Արցախյան պատերազմի ընթացքում Հայաստանի զինված ուժերի զարգացման գործում կարևոր դեր խաղացած Նորատեր Գրիգորյանցի ծննդյան օրն է։ Ծնվել է 1936 թվականին։ Սկզբնական կրթությունը ստացել է սովետական միության Ռուսաստանի Վլադիկավկազ քաղաքում, ուր նրա հայ ընտանիքը վերաբնակվել էր 1920-ականներին։ Մազապուրս փրկվելով Օսմանյան կայսրությունում հայերի ցեղասպանությունից։ Նրա ծնողները Երևանից եւ Կարսից էին։ Տեր Գրիգորյանցը սկզբում սովետական բանակի շարքերն անցավ որպես զորակոչիկ 1955 թվականին։ 3 տարվա ծառայության ընթացքում նա սովորական զինվորից դարձել է ավակ սերժանտ։ Ծառայել է որպես ավտոմոբիլային բաժնի հրամանատար։ Սակայն 1957 թվականին վերադարձավ սպա դառնալու համար եւ 1960 թվականին ավարտեց Ուլյանովսկի տանկային դպրոցը։ Հետագայում նա ընդունվեց եւ 1973 թվականին ավարտեց Մոսկվայի Մալինովսկու անվան ծրահատանկային զորքերի ռազմական ակադեմիայի Վիստրել բարձրագույն սպայական կուրսը։ 1976-ից 78 թվականներին Հունգարիայում խորհրդային ռազմական խմբավորման 93-րդ մոտոհրաձգային դիվիզիայի հրամանատարն է եղել։ Նա սովորեց նաեւ Որոշիլովի անվան գլխավոր շտաբի ակադեմիան։ 1980-ական թվականների սկզբում Տեր Գրիգորյանցը նշանակվեց Աղվաստանում տեղակայված զորքերի շտաբի պետ եւ իր աշխատանքի համար ապարգևատրվեց Լենին իշխանանշանով։ 1980 թվականին Թուրքմենստանյան ռազմական օկրուգի շտաբի պետի առաջին տեղակալն էր։ Այնուհետև Տեր Գրիգորյանցը նշանակվեց սովետական ցամաքային զորքերի գլխավոր շտաբի պետ եւ մնաց այդ պաշտոնում որպես գեներալ լեյտենանտ մինչեւ 1991 թվականը։ 1991 թվականին սովետական միության լուծարումը ավելի սրեց Լեռնային Ղարաբաղի անկախության համար հակամարտությունը եւ վերաճեց ռազմական գործողություններին։ 1992 թվականին Հայաստանի կառավարությունը հրավիրեց Տեր Գրիգորյանցին ստանձնել հայկական բանակի հրամանատարությունը։ 1992-ից 99 թվականներին Տեր Գրիգորյանցը դառնում է գլխավոր штаբի պետ եւ Հայաստանի պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալ։ 1992 թվականից նա պաշտպանության նախարարի պաշտոնակատարն էր։ Կմուտ զինվորականն իր անգնահատելի դերակատարումն է ունեցել հայկական բանակի կազմավորման, Արցախյան պատերազմի ընթացքում պաշտպանական բանակի հաջողությունների մեջ։ Մինչ այդ Սյունիքի Գորիս քաղաքում մշակել է Հայաստանի ռազմական դոկտրինան, որն էլ հիմնասյունն է եղել պաշտպանական բանակի առանցքային հաջողությունների։ Նրա համոզմամբ Հայաստանի Հանրապետությունն ունի մեկ իրական դաշնակից՝ հայոց բանակը։ Վստահեցնում եմ, մեր բանակն իզորու է ոչ միայն պահելու արկա սահմանները, այլև հարկ եղած դեպքում ընդարձակելու դրանք։ Նորատ Տեր Գրիգորյանց Ռուսաստանի ցամաքային զորքերի վետերանների խորհրդի պատվավոր նախագահն է եւ Ռուսաստանի հայերի միության խորհրդի անդամ է։